Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready 24 hours. El padre, pídame la bendición. Tú no me te cabras a Mambiche. Tú no me te cabras a Ramambiche. Tú no metes cabras a Tú no metes cabras a Ramón vamos a Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con adidas veloces como puma. El Undertaker saliendo de la bruma y se apagan las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes cabra, tú no luces. No es Mercedes, es que lo conduce. Y dime que son retras sin un Jordan que las use. evita el delay. Y si no te ponchamos, te son replay. Son Miami, sin Lebron y wey. Nos vemos en switch, aunque me fiche. Me tiran, pero soy un piche Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la cliché. Yo controlo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro del poste Yo tengo el pique flow postre, Shaquille ni le bajo el aro, nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era. El responsable de que ustedes se cayeran. Apartamento frente al mes lo tengo de pecera. Y el sour dice el directo de la nevera. Se bebida chinga como en pro. Yo soy un igual punto Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, biche. Y si te me poca nos vamos a switch. Yo no escucho. Ah, lo que ustedes están diciendo Mambo Kings. Mambo Kings.